Gospodar plemeniti je kazao u svojoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj blagodati što nas je ponovo okupio na ovom istom bareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima isti. Večeras za Bog da govorit ćemo o velikom Allahom Tebarek Vetala imenu, posebno što značenje toga imena, ja sam razmišljao prije možda imena El Habir, da otpočnem sa ovim imenima, a to je ime El Aziz, El Mutakabir ili ime El Džabar. Znači ova tri imena, međutim večeras je jedno ime El Aziz. Zbog čega? Zbog situacije u kojoj se danas umet nalazi uh, ovim revolucijama koje se dešavaju u arapskom svijetu, da vidimo značenje tog velikog imena El Aziz, El Džabar, El Mutakabir. Šta su ti narodi radili, što ste vodari radili da dočekaju taj trenutak da u toku noći, tako bukvalno rečeno, dožive pad ili znači samo bježanje iz države tražeći nekog spasa na nekom drugom mjestu. Pored izleta kojeg su imali, snage i moći i ponosa kojeg su osjećali, onako u domenu kakvom jesu činili, radili, Međutim, Allah te je letala sve to ponizio, spustio i na kraju oduzeo tu vlast koju su imali. Upravo ovo večerašnje ime mnogo toga će nam pojasniti, ukazati gdje se izzet, gdje se snaga traži, ko je taj koji posjeduje tu apsolutnu snagu, ko je taj koji dariva snagu i ko je taj koji oduzima snagu od pojedinca, društva, zajednice, čovječanstva i ljudi i žina. A to je Allah te barek i zato se opisao ovim velikim imenom El Aziz. Što bi moglo biti značenje ili jedno od značenja silni. Silni. Ova riječ obuhvata svaku vrstu moći, snage, jačine. Tako da kažu da je on taj pred čijom se silom se povija. Nepobjedivi, nedokućivi, nepojmivi, Znači, on pogled ništa ga ne može niti dokušiti, niti upratiti, niti vidjeti. Što ćemo kovoda iz nastavka e, večerašnje predavanje govoriti. E, ako ste kako smo otpočeli sa ovim predavanjima, govorili smo prije svega o Allahu Tebare Kvetala, o imenu Allah, el ilah, značenju da samo njemu rububijet, urhujet pripada, da se on samo obožava, samo se od njega traži, njemu se pada, njega se traži i ostale stvari koje se vezuju za ibadet. Zatim smo ga opisali sa imenom Rab, kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi, nakon toga imena uh, Ar-Rahman Ar-Rahim, da je taj isti gospodar, taj koji je zaslužan se obožava milosti i samilostan prema svojim stvorenjima, nakon toga smo opisali gdje on posjeduje vlast, Malik, Melik, Melik, i sunnjega dana i dunjaluka je apsolutno svaku vrstu vlasti da to njemu pripada i svaki posjed koji mi imamo posjedimo da je to od onoga što on subhanahu wa ta'ala posjeduje. <clears throat> Onda smo ga opisali sa drugim imenima, da on čuje, da on sve vidi, da mu ništa znači nije skriveno, da on motri, da je iznad stvorenja. Međutim, ova sad e, vrsta opisa jeste da je on moćni, silni, el aziz. I zato ćete vidjeti sada kako je to Ibn Kajim Rahimahullah kazao kada je opisao svijet, odnosno društvo, zajednicu, ljude, na koji način mogu doći do spoznanja gospodara svjetova. Pa opisuje sve te kategorije kako neko može znači, spoznati gospodara svjetova. I na kraju zaključuje koja je to najbolja vrsta ili način kako da se spozna gospodar svjetova. Pa kaže on, rahimahullah, ima ljudi koji su spoznali Allaha kroz njegovu darežljivost i dobročinstvo. Dajmo na faku, pružamo dobrotu, jer ima pa Allah, Bog ima poslije kako me gleda, kako me gleda. daje mi. Na osnovu toga on zaključuje spoznaje da je gospodar svjetova prisutan, da je tu, znači motri, da daje, jer se brine o njemu. Zatim kaže, ima i oni koji su ga spoznali kroz njegov oprost i blagost. Kroz njegov oprost i blagost. A ima i oni koji su ga spoznali preko njegove kazne i kažnjavanja. Čovjek nije, znači, svjestan je moći da je tu sve dok ga ne pogodi nekakva nedaća, bela je poteškoća pa se vrati. Jel, vrsta kazne na dunjalku pa se vrati gospodaru svjetova, spozna, sazna ko je Allah te bareke o Zatim kaže ima i oni koji su ga spoznali preko njegove milosti, a ima i oni koji su ga spoznali kroz njegovu savršenu vlast i nadmoć. Sve je obuhvatio. Zatim nastavlja pa kaže, ima i oni koji ga poznaju po tome da su im dove uslišane. Jel ima i takvi? Šta god da traže da Allah te bareke ta'ala osjeti, da mu Allah subhanahu wa ta'ala to primi. I to mu znači još više ga čini čvrsti na Allahom te bareke ta'ala putu, jekin još više ulijeva u srce. I navodili su ove primjere u prijašnjim predavanjima. Zatim kaže da im pruža pomoć i ispunjava njihove potrebe, to je sve kroz dovu koju čovjek uči i molio da Allaha te bare ve pa malo subhanahu wa ta'ala to sve da. Zatim kaže najbolji poznavalac Allaha. Od ovih navedenih kategorija je onaj koji ga je spoznao preko njegovog govora. Allah. A kalamullah je Allahova knjiga. I to je najbolja spoznaja preko koje može studati gospodara svjetova, jer on subhanahu wa ta'ala je spustio tu knjigu koju je nazvao, nazvao El Aziz, što ćemo govoriti poslije, da je to moćna knjiga. Danas ljudi, jel džahili, često govori jes moćno, jes ovu riječ moć koriste u svakodnevnom životu. Međutim, gospodar svjetova naziva nešto moćno, a to je njegova knjiga, da je ona znači moćna, el azizun, da je ta knjiga moćna koju treba prihvatiti po njoj raditi i nje se držati, jer je u njoj uputa, jer je u njoj opis gospodara svjetova onako kako se on subhanahu wa htio opisati u svojoj knjizi. Pa kaže, Najbolji poznavalac Allaha od ovih navedenih kategorija, onaj koji ga je spoznao preko njegovog govora, spoznao je svoga gospodara koji posjeduje savršene osobine. Ovo što mi radimo. Mi znači svako ime gospodara svjetova kada spomenu navodimo kuranske ajete. A ti kuranske ajete dakle se uzme iz Kur'ana. To je najbolja spoznana preko koje može spoznati svoga uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže koje nema ništa slično i koji je čisto svih vidova majkavosti. On posjeduje najljepša imena i savršena svojstva. On radi ono što on hoće. El Aziz, moćni, silni, radi i odlučuje što on subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim kaže, on je iznad svih stvorenja, a u isto vrijeme je u sva stvorenja. Allah. I to su mi pojasnili. Zatim kaže, on je u stanju bilo što učiniti. Kadir, Allah subhanahu wa ta'ala. On je od milostivi najmilostiviji, od mudri najmudri. Pa kaže, spustio je Kur'an da bi ga njegovi robovi upoznali. Onaj koji želi zaista da upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, neka čita Kur'an i vidjet će kako je gospodar sve to opisao sebe u tom Kur'anu. Zatim kaže, da bi ga robovi upoznali i obožavali, da bi znali koji je to put koji vodi njemu, i da bi upoznali šta sve očekuje one koji krenu tim putem poslije dolaska njemu. Ja. Nakon dolaska šta očekuje svi oni koji krenu tim putem. I ovo je sve znači opisao Ibn Kajim Rahimahullah te kategorije ljudi kako i na koji način upoznavaju gospodara i kaže da je najbolji onaj koji ga upozna preko njegovog govora, a njegov govor subhanahu wa ta'ala jeste opis njega samoga u Kur'anu kako se ono opisao, potvrđujući to, ne odbacujući, negirajući kako smo kazali u uvodnim predavanjima kad smo spominjali pravila vezana za lava tabara kvetala imena. U jeziku el-aziz, el Iz, El azizun ima značenje triumfa, pobjede, nadmoći, ponosa, Ima isto tako značenje koje ćemo potvrditi uh, onaj koji nadvlada prilikom rasprave, nadvladati, savladati nekoga u raspravi. Sve to se spominje znači u kuranskim ajetima. Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ I ovdje znači je taj izzet i snaga gdje kaže Allah Đelešanu da sav, sva snaga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njegovom poslaniku i vjernicima. Ali, munafici to ne znaju. Monafici to ne mogu osjetiti. Ne mogu to prihvatiti. Allah Đelešanu je njih od te spoznaje, znači, e, daleko odveo na stramputicu. Jer munafik neće ovo priznat. I zato ćemo vidjeti iz naslovka predavanja gdje ti munafici traže izuzeti ponos i snagu. Na koga se oslanjaju? Od koga to traže? i Od koga to očekuju? Zato su ova imena povezana sa sadašnjicom. Posebno. Gdje je to čovjek koji je nestabilan u vjeri, koji je slab u vjeri, koji nije spoznao gospodara svjetova, ma kadarullah haka kadrihi, Allah vam kaže, oni nisu spoznali Allah te barek vatala istinskom spoznajom. I zato ti koji tako nisu spoznali gospodara traže taj ponos, snagu, izet, oslanjući se na nekoga sa kim gospodar svjetova nije, nije zadovoljan. Zatim Allah Đelešanu kada opisuje Davuda alihi salatu wasalam, kad su mu došla na dvojica da se parniče, opisuje da je jedan drugog nadvladao u čemu u raspravi, pa kaže na kraju وَعَزَّنِي fil hitab. I on me je nadvladao, savladao u raspravi. Znači u jeziku ima značenje nadvladati i savladati u raspravi, dijalogu, znači debata. Zatim Allah te barek tala kaže gdje ukazuje da ima značaj ojačati, osnažiti. I svi znate iz sure uh, Jasin, gdje Allah te barek tala kaže izarsalna ilaihim usnejni fe kazzabuhuma fe azazna bisarisin. Kad smo onu dvojicu poslali, pa su i oni, znači, u utjerali, negirali, pa smo i, fa azazna, pa smo i osnažili sa trećim što ima značenje osnažiti, ojačati nekoga. Ono što najviše ukazuje na ovu Allahu te je tada silu, moć, jeste da je on subhanahu wa stvoritelj, halik. To najviše znači ukazuje na njegovu zaista onu istinsku snagu koju on subhanahu wa ta'ala posjeduje. Allah subhanahu wa kaže Allahu haliku kulli šeji. Zaista Allah stvoritelj svega. Sve što vidimo, sve što nas okružuje i što ne vidimo, gospodar svjetova je stvoritelj, Allah te barek vetala. Zato kaže, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Haliku kulli šej fa'budu. To je spoznaja. Kaže Allah, Zalikumullah, to je vaš Allah, gospodar vaš, pored koje drugog istinskog Boga nema, iz svega fa'budu. Nakon toga naredba njemu samo i činite, samo njega obožavajte, samo znači na njega se oslanjajte. Kada vidite da je on stvoritelj svega toga, on je subhanahu wa ta'ala jedini zaslužen ovo na kraju što dolazi Badeta da se samo njemu znači robuje. Zatim ovo ime Aziz je dozvoljeno da ljudi opisuju druge ili nadijevaju to ime drugima. Dokaz je da je Allah Tebare Kvetala opisao znači ženu koja je bila žena namjesnika Egipta, nazvao ga je Aziz u knjizi. Zatim je isto tako opisao poslanika sallallahu alihi vseleme ovim velikim imenom. Znači osobinom koja koju nosi ime. Allah tabarak wa ta'ala kaže لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Prošli put smo dokazivao da je dozvoljeno nazvati Rahim, jel? Zbog toga što je gospodar sve to u ovom ajtu na kraju opisao poslanika da je blag i milosti prema vjernicima. Ali na početku kaže dolazi vam, jer je došao je među vas jedan od vas, Azizun, kojem teško pada Znači, azizom opisuje ga, teško mu je ono na što vi nailazite kao vjernici, to mu je teško. Ne može, znači, to tek olako da prihvati poslanik sallallahu alejhi ih ali u isto vrijeme on <clears throat> haris, e, žudi i jedva čeka da vi pravim putem krenete i on je posebno prema vjernicima blag, blag i milostiv. Znači, ovo je ajd koji je dokaz da, da se može nazvati neko sa imenom Aziz. Koliko se puta spominje ovo Allahu te bare kvetala ime u Kur'anu? U Kur'anu se spominje 92 mjesta. Prije svega u suri Hašr koje smo do sad znači, citirali u prijašnjim predavanjima, 23. ajet, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare spominje u 160. ajetu وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ I dobro znaj da je Allah aziz, da je on silni i hakim da je on mudri. To dobro znaj. Gospodar svjetova nas podučava i traži od nas da shvatimo gospodara svjetova da je on moćan, da je on silan, ali u isto vrijeme da je on mudar, da je on mudar u tim postupcima. Danas čovjek koji ima osobinu e, jel, moći i snage, ne osobinu mudrosti, pa onda je tiranin, jel? Prema drugima. A gospodar svjetova je aziz, silan i mudar, zna kako i na koji način će sprovoditi svoju moć ispuštati je na stvorenja. Zatim u suri Al Imran u šestom majetu Wallahu azizun zuntiqam. Zaista je on, Allah te bareke ve ta'ala aziz, silan, moćan i zuntiqam. Koji žestoko kažnjava. Nije Allah te bareke ve ta'ala samo Ar-Rahman Ar-Rahim. Ovo su imena da vjernik i svi ostali upoznaju gospodara svjetova da on jest milostiv i samilostan i one osobine koje smo uzeli, ali gospodar svjetova je aziz, jedun tiqam, koji žestoko kažnjava, silan, moćan, jak, da učini što on subhanahu wa ta'ala poželi, jer on kadir. Jedno, znači jedna imena pojašnjavaju druga, a nekada jedna imena možemo naći u značenju drugih imena, ili dio znači značenja prilazi iz imena u drugo ime. Zatim gospodar svjetova u suri Fatri kaže Inna Allahe azizun gafur. Zaista Allah te barek vetala silan i mnogo prašta. Allah. I vidjet ćemo kako je silan, kako žestoko kažnjava, ali isto tako on taj koji mnogo, mnogo prašta. Značenje kada se ovo ime odnosi na Allah te vetala. Najbolje nam to pokazuje primjer gdje je poslanik Ali Islatu Veselam ibn Omer prenosi hadis, bilježi ga Muslim Nesai, Ahmed i ostali, gdje kada se je popeo na mimber jedne prilike proučio kuranski ajet, nakon toga znači pojasnio to. Kaže, kada se je popeo na mimber proučio ajet, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Kad shvatimo značenje ajeta, vidjet ćemo kako gospodar svjetova, zašto završava ajet i neka je uzvišen on i čist od onoga što mu pripisuju ili ravnim smatraju. Ma kaderu Allahe haka kadri. Oni nisu Allaha veličali, oni nisu Allaha te bar upoznali istinskim značenjem, spoznajom, pa gospodar svjetova kaže, a čitava zemlja i sve što je na zemlji, bit će u njegovoj šaci na sudnjem danu. Allah. Znam se te moći i te sile da kompletna zemlja će biti u šaci gospodara svjetova. I ne samo to. A osema, a nebesa kompletna će biti smotana u njegovoj desnici. Na sudnjem danu. Zato kaže, neka on uzvišen, visoko, neka on čist, od svega onoga što mu pripisuju i ravni smatraju. Allah akbar. To je istinska spoznaja, moći gospodara svjetova. Kada nešto ka, odredi, samo kaže kum fe kun, budi i ono biva. Pogledajte znači te veličine. I zatim kaže poslanik sallahu alihi veselem, gospodar kad to sve uradi i smota i zemlju drži u šaci nebesa, znači u desnici, kazat će enel džebar. Ja sam mu Enel mutekebir. Ja sam gordi. To gospodar svjetova će govoriti za sebe. Zatim će kazati Enel Aziz, Enel Kerim, ja sam silni, ja sam plemeniti. Sve to u trenutku kada to smata. Znači, sve osobine pripadaju samo Allahu te barek koji se opisao ovim savršenim velikim svojstvima i ovim velikim, velikim imenima. I ovo je najbolji primjer, znači, Allahove te barek veličine i moći. Dok ovakav prijevod kabdetuhu, da će zemlja biti u njegovoj šaci i da će biti sema bijemini, nećete naći u prijevodu. Zato što oni koji su prevodili nisu prihvatili da Allah te kvetala ima šaku, ni da ima desnicu. Zato Ehli Sunne čvrsto vjeruje da gospodar svjetova se opisao da ima i šaku i da ima desnicu, onakvog alaihissalam, kako njemu subhanahu wa dolikuje, a kakvoća toga je nepoznata svim stvorenjima. Niko ne zna kakva je ta desnica, kakva je ta šaka gospodara, gospodara svjetova, ali mi čvrsto vjerujemo i to prihvatamo jer je on subhanahu wa ta'ala sebe opisao tim. Zatim Katade je kazao El Aziz, silni ili moćni, ima značenje onaj čija je kazna strašna kada kažnjava. Danas, subhano, kakve sve kazne, znači, pogađaju stanovništvo zemlje. Razni trisi. Zar to nije strašno ono što pogađa svijet? Zar to nije strašna kazna? To nije milost. Ovi zemljotrisi nisu milost. Oni su kazna posebno mnogobožca kada zadesi. Danas. Koji obožavaju i kipove, i krave, i životinje, i zmije. I zmije ono tamo gdje je zadeslo danas. Najveći zemljotres koji je zabilježen. A kad opisuje da je žestoka njegova kažnja kada kažnja. Zašto ovo na Dunjavku, A kakva je kazna na Ahiretu? Kakva je kazna u Džehennemu? Onaj koji čita Kur'an i čita hadis poslanika sa vidi dijelimično kako je to opisano. Međutim, suštu, istinsko, istinsku spoznaju toga će osjetiti onaj kada uleti ili bude bačen u džehennem, tek tada će shvatiti zaista kakva je ta strašna kazna gospodara gospodara svjetova. Ibn Đarir za El Aziz kaže, onaj koji jak, žestok u svojoj kazni, znači ima osobinu jačine u kažnjavanju kada kažnjava svoje neprijatelje. Znači kada gospodar svjetova se razljuti i rasrdi, mi možemo da vidimo znači, koliko, koliko žestoko kažnjava, kažnjava svoje neprijatelje. Pa zašto ljudi nikad više, zašto ne uzmu pouku? Da se vrate i gospodaru svjetova, jer jedno od ovih e, katastrofa na dnjavku koje se dešavaju, nepogoda i nedača, jeste jedan vid kazne, ali drugi, druga strana jeste vid i opomene za, ono, onoga kojeg ima razum, da razmisli i promisli, hvala lao, mene nije zadeslo, nisam stradao, nisam od onih, ali nešto znači postoji ko prouzrokuje, ko, ko daje znači da se to desi, da se povrati, da se vrati gospodaru svjetova, da vidi ko je šta, da se preispita, šta radi, šta čini. Jer ono što je zadesilo njih, može zadesiti nas. Mi nismo daleko od njih. Mi nismo daleko od njih. Zašto? Zato što gospodar svjetova kaže kada bi on kažnjavao po zasluzi ljudi, na Dunjalku sve živo bi stradalo, i životinje, svi bi stradali. Niko ne bi ostao jer smo svi mi zaslužili budemo kažnjeni. Ali iz milosti njegove ostajemo. Zato treba čovjek da uzme pouku, da se vrati, popravi, da što bude bolji. I ako se zadesi u takvoj skupini da bude od onih koji su najbolji, jer će svi biti proživljeni po nijetima na ahiretu. Ibn Kesir Rahimahullah kaže, El Aziz, koji je svemu snagu dao. Sve što postoji snaga je od gospodara svjetova pa ih sebi podčinio nad njima zavladao. I niko ne može dosegnuti njegovu visost zbog njegove moći, snage, veličine i dostojanstva. Niko ne može to dokučiti, niko ne može to pojmiti, kolika je ta snaga, kolika je ta sila gospodara svjetova, ali možemo da uvidimo, znači, nekada u ovome što se dešava, što nas okružuje, u stvaranju gospodara svjetova, sve ovo što je stvoreno, Zar to nisu veliki znakovi, zar to nisu veliki ajeti od gospodara svjetova, nebesa, ukras nebesa sa zvijezdama, kosmos, prostranstva, zemlja, sve što je na zemlji, sve ukazuje da je on subhanahu wa ta'ala jedan, da je on istinski stvoritelj. Imam bi kaže, El Aziz silni je onaj koji je nedokučiv, koji se ne može nadvladati niti pobijediti. Koliko je oni koji se sile, ko obje se uhvati, pa pokušaj da uđu u rat gospodara svjetova. Jedan vid ratovan protiv gospodara jest i kamate kako je poslanik Allahu njih vseleme kazao. Zar može izaći kao pobjednik onaj koji ratuje protiv gospodara? Allaha te barek ve i Muhammeda a.s. Nikada. Uvijek će biti ponižen i poražen. Dunjalčki poraz mu je ono što možemo kazati nekada neki vid nagradi, Ali ahiresko poniženje, vječna kazna, popravka nema. Tada će kazati ja lejteni, da kamo sreće, samo se vratim. Jedan trenutak da budem dobar, jedan trenutak. To će poželiti, ali tada nema povratka. Danas možeš, živ si, zdrav si, uzmi pouku, vrati gospodaru svjetova. Prije nego što bude, prije nego što bude kasno. Ibn Kejsan, rahimahullah, kaže u značaju laziz onaj kome ne može ništa umaći, ni na besima, ni na zemlji. Dokaz zato je kuranski ajde, Allah šalno kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Allahu, gospodaru svjetova, ne može ništa umaći niti na zemlji, ni na nebesima. A on je innahu kane aliman qadira. On je sveznajući, zna svako stanje, svaku situaciju, sve dobro zna. Ništa mu znači nije nepoznato od toga, ali u isto vrijeme kadira, svemoćan, svemoguć da učini, kada poželi znači nekog da kazni, uhvati i kazni, onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Tako da on kada odluči nekog da kazni, taj ne može umaći. Gdje god da se sakrije, gdje god da ode, gospodar svjetova sa svojom kaznom čega, čega stići. Sadi Rahimahullah kaže Aziz, silni i snažni, je onaj kome pripada sva snaga, sva moć i nedokućivost. Zato, posle ovih definicija koji su od alima učenjaka umeta, koji su pokušali gospodara svjetova e, shvatiti i razumjeti kroz značenje imena El Aziz, vidimo da je on subhanahu wa ta'ala taj koji posjeduje vrhuna snage i moći. Da njemu sva snaga i moć pripada, do njega snaga i moć dolazi, a da je u isto vrijeme nedokućiv, nepobjediv, niti se može znači nadvladati, niti savladati. Ne mogu ga pogledi obuhvatiti, ne mogu ga pogledi znači e, vidjeti. Sve je to gospodar svjetova spriječio da se desi. I zato niko na Dunjalku ne može vidjeti gospodara svjetova. Niko ne može na Dunjalku vidjeti gospodara svjetova. Ali u isto vrijeme Akida nas uči da će na Ahiretu se moći vidjeti gospodar svjetova kako on bude htio da ga vidimo. Zato što kaže poslanik alaih Selam, nećete vidjeti svoga gospodara hatta te mutu, dok ne preselite. Što znači kada preselite vidjet ćete Allaha te bareke na ahiretu. Ili znači zar sumnjate u viđenje mjeseca i sudca kada njenog oblačka nema kako bilježi Buharija hadis. Tako ćete isto vidjeti gospodara svjetova na sudnjem danu, odnosno u dženetu. To su dokazi, mnogi drugi dokazi koji kazuju da ćemo ga vidjeti na ahiretu. Ali na dunjalku nemoguće. Zbog čega Allah te barek vetala kaže la tudriku psar, do njega pogledi ne mogu doprijeti. je judri kulepsare A on je taj koji se poglede vidi. I na kraju kaže latif latiful habir. A on je taj koji latif, blag, dobar prema prema stvorenjima i habir u istom znači, momentu je obaviješten svim tim stvorenjima. I kad budemo radili ime Latif, radit ćemo i meselu, znači, e, gledanja Allaha te bareke, te bareke vetala. E, imamo prije Musa ali salatu wasalam. Zar nije Musa ali salatu wasalam tražio da vidi gospodara svjetova kao poslanik? Ne samo kao običan poslanik, kao odabran među poslanicima. Jedan od petorice najodabranijih poslanika. Tražio da vidi gospodara svjetova. Da li ga je uspio vidjeti? Nije ga uspio vidjeti. Međutim, kad je gospodar svjetova se ukazao, dijelićem brdu, ta planina se je pretvorila u prašinu. Zamislite, ste, posle tog detalja, poslije tog viđenja, kako, kako je okončao Musa, ali Srušio se nasviješe na zemlju. Nije, do nisu ga mogle noge držati, viš svijest nije mogla to podnijeti. Kada je vidio taj prizor, subhala, zamislite, brdo, uzmite igman, u da se pretvori. A on kao poslanik od Allaha čvrsto vjeruje u Allaha, čvrsto vjeruje da je se ukazao, on to nije vidio, ali je brdo osjetilo, nije mogao podnijeti, u prašinu se pretvorilo. Zamislite čovječanstvo kako da podnese, kako pojedinac da podnese to. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje pa kaže فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِجَبَلِ جَعَلَّهُ دَكَّ Kada je se gospodar ukazao brdu, kaže to brdo se pretvorilo u prašinu. وَحَرَّ مُوسَى سَائِقًا A Musa je pao nesvješan posle tog detalja, prizora. Falemma efaqa kada je došao sebi, kada se je pridigao, kada mu se svijest vratila, prvo što je izgovorio subhanek, tubtu, ilejke. Prvo što je izgovorio posle toga, gospodaru neka si veličanstven, neka si uzvišen, počeo je veličati gospodara svjetova. A nakon toga tražio pokajanje, te učinio gospodaru svjetova. Za ono što je tražio, wa I zaista sam ja onaj pravi, prvi, iskreni tvoj vjernik. poslije toga. I ovo su osobine pravi iskreni vjernika. Ako osjeti da je pogriješio, automatski nakon toga traži teubu i stikvar gospodara svjetova. Odma. To je pravi vjernik, istinski vjernik. Pogledajte Musa, ali i salatu wasalam. Allahov izaslanik, poslanik, razgovarao s gospodarom svjetova. Ne sumnjao, potvrđuje mu, onako kako Kur'an obavještava. Da je Musa razgovarao sa Allahom, Allah te barek je tala razgovarao sa Musaom, bez zastora. Razgovarao. Znači nekako opisuju drugi da je Allah te barek tala stvorio govor u drvo, a iz drveta se čuo glas, pa Musa znači kao ono razgovara sa drvetom, da je Allah stvorio svoj govor neozubila, znači mi to ne tvrdimo, mi tvrdimo da je gospodara svjetova razgovarao sa mu samo onako kako njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala dolikuje. Zatim gospodar svjetova ukazuje na svoju veličinu i snagu i moć u stvaranju i svemu pa kaže Ja ejuhan nasu duribe metalom festemiju O ljudi, daje vam se jedan primjer, a vi dobro poslušajte koji je to primjer. Svima izazov do kjameskog dana. Pa zatim kaže inna ladine tad'una min dunillahi len jahluku zubaben wala yajtama'u. Kaže, dobro poslušajte taj primjer. Zaista one koji vi prizivate, znači one koji prizivate i dozivate, smatrajući ih pored Allaha te barek znači bogovima i snagom i moći, oni i slični njima, niko nije u stanju stvoriti jednu mušicu. Niko pa makar se, kaže, svi sakupili, kompletno čovječanstvo, da jednu sičušnu mušicu stvore. Niti su, kaže, u stanju da nešto što nas grabi, prigrabi, uzmu i lotmu od nje. Jer je slab onaj koji to traži, koji traga zatim i ono od čega se traži. Svi su oni slabašni. Allah te bare ve aziz. I ovaj izazov do kjamenskog dana, znači, je izazov da izmisle ili stvore jednu mušicu. Pa zamislite onda mušici, mnogobošci koji obožavaju, traže i dove od onih koji ne mogu niti znači stvoriti nešto poput te mušice, kako onda može veliku nedaću od tebe otkloniti? Kako ti može pribaviti neku e, korist? Ništa oni od toga nisu. Onda će da, daje primjer mušicima da shvate i da razumiju. Da niko od to nije u stanju. I takvi nisu zaslužni da se obožavaju, nego je zaslužan gospodar, stvoritelj svega, nebesa i zemlje, da se on jedini obožava, da se samo od njega traži, da se njemu dovi i da se na njega Tebare Kevetara oslanjamo u svakoj situaciji našega, našega života. I zato oni koji to rade koji to čine, Allah što njih opisuje pa kaže Ma kadaru Allahe haka kadri Inna Allahe le aziz oni Allah nisu spoznali istinskom spoznajom, a Allah je lekavi. On je snažni, on je jaki, el aziz, aziz, moćni, znači silni. Onaj koga nije spoznao, on automatski upućuje da ga spozna, da je on taj koji ima i posjeduje snagu i moć, od koga se traži i od koga se očekuje i iščekuje svaki hajr na dunjalu i na Ahiretu. Zatim poslanik se vasalam ukazuje da gospodar svjetova voli e, jačeg i čvršćeg vjernika, snažnog vjernika, više voli, dražije je gospodaru svjetova od koga? Od slabijeg vjernika. Od Ebu Hureri radi Lama se prenosi hadis poslanika sa sam da je kazao zaista je bolji jači vjernik el mu'minu snažni vjernik je bolji od kojeg? Od mu'mina vjernika koji je Daiv, koji je slabašan. Ali kaže poslanik ali selam ali u obodvojici je hajr. Obodvojice imaju hajr, imana, dobročinstva. Ali Allahu draži i bolji onaj koji je jači. Koji je to što je vjernik? Znači, ko je taj vjernik koji je jači, koji je Allahu te barek tala draži? Je li to onaj koji ima veće mišiće? Koji je strašni kada izađe na ulicu? pa svojim jel, izgledom plaši i zastrašuje druge. Na mrgođenu facu ima ide ulicu svi se plaši, svi bježe, ali da osjeća mašava kako ima njak snažan kod njega. To nije osobina. Nije osobina da ideš ulicu, da si surov, grub, strašan, da zastrašuješ druge. Imaju momenti i trenuci kad je pohvalna ta osobina i kad treba takva osobina da bude kod tebe. Ali znači, u većini takvi trenuci nisu Sada je drugačija situacija, treba biti ozornog lica, nasmijan, da susrećeš, selamiš, drugi da učiniš, a kad da učiniš, ne, nego bi, mora biti pod metodi poslanika sallallahu alihi prisutni kod tebe. Ali Imam Nevi Hula pojašnjava ovoga snažnog i jakog vjernika. Prije nego što spominamo njegov komentar ovog hadisa u, u, u muslimovoj zbirci, eh, za nije Abdullah ibn Mesud bio sićušan, sitan, jel? izgledom, fizičkim izgledom. Pa kad jedne prilike se popio na palmino drvo, a sahabi su bili ispod, pa su mu mogli vidjeti potkonjenice njegove koje su bile tanke mršave. Su vam mršave. Pa se počeli smijavati s tim. Kaže poslanik Slavosan kada je to vidio. Nemojte to činiti. Tako mi Allaha, njegove su noge na Allahovom putu snažniji od brda Uhud. Allahu akbar. Vidjeli ste brdo Uhud? Poput brda, znači evo Igman, samo ono što nema šume na sebi ali onaj, snažnije i čvršće. Zašto su planine postavljene na Dunjalku? Da čine zemlju stabilno, Allah te barek vetala opisuje. Njegove noge na Allahom te barek vetala putu su snažnije od brda Uhuda. Što znači fizički izgled ni u kom slučaju nije presudan, ne igra veliku ulogu. Međutim, igra kada, kada iman isti, i kod jednog i kod drugog, iman je isti, ali je njegovo fizičko tijelo znači jače, snažnije, ne preći se više plašiti njega, tada igra ulogu jedino u tom trenutku, znači da je on kod Allaha draži, jer je možda neustrašiviji, jači, više će e, moći se suprotstaviti neprijateljima, zbrijeći, obraniti čas muslimana i sl. A onako, znači, ostao nikakvu ulogu ne igra tijelo. Igra jedino ono što je u srcu, jer poslanik kaže takva huna, bogobojaznost je ovdje, u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah ne gleda u vaše izglede, vaše e, spoljašnju spoljašnji izgled vašeg tijela, kako ste se srijedili, dotirali. Allah Žešanu gleda u vaša srca. U vaša srca, u rivajetu, u vaša djela. U vaša srca i vaša djela. Čije srce bude selim, čisto, zdravo i tako dođe pred gospodara svjetova, taj će uspjeti, taj će biti spašen. Čiji izgled bude snažan, velik, ogroman, mišićav, a srce ne bude tako, takav neće, to će samo biti gorivo za džehennem. Jer na sudjem danu da kide ehli sunneta, kad se Terezije postave, idemo malo s teme, kad se Terezije postave, kažu mu znači, e, učenjaci, tada će se vagati i tijelo. Tada će se vagati i tijelo. Koliko će mu znači, koristiti njegovo tijelo ako nije bio dobar? Biće na onom tasu gdje će prevagnuti loša djela. Pa će ta težina njegova da utiče na učinak. Da saču da nas učini od imam Nevi Rahimahullah kada je opisivao znači ovog vjernika Al-Havi, snažni jakni, kaže misli se na jaku i čvrstu odluku. Odlučnost u traženju ahireta. Pogledajte sad opisa kako on to opisuje tog snažnog i jakog vjernika. Tako što je nosilac ove plemenite osobine taj koji najviše navaljuje na Allahove neprijatelje u trenutku džihada, najbrži je po pitanju izlaska prema njima, pa mi imamo primjera jel, iz onih bitki koje su odigravale, uvijek je neko bio istaknut koji je rišao, neka se omota, zamota ga niko ne može primijeniti, krijući, prikrivajući svoja dobra djela, ali se razokljava tovar da se njegov zikri spominju do kjamerskog dana. Zatim kaže, najbrži je po pitanju izlaska prema njima. Isto tako je jako brz u njihovom traženju. Dakle, kad pobjegnu sa bojnog polja, pa onda ko će ići za njima, ima oni hrabri, neustrašivi, to su oni koji su jaki i snažni u hadisu ovdje opisani da idu prvi za njima. Zatim kaže, ima jako veliku odlučnost po pitanju naređivanja na dobro i odračanje od zla. Tu ti je mjerilo isto Habibi. Znači, nemaš ovog prvog e, prostora i mjesta gdje će se dokazivati, ali ima ovo drugo Znači uvijek je prvi u naređivanju na dobro i odračanju zla. Ne može dozvoliti sebi da prešuti i gibet i ne mimet. i ono što nije dobro, što nije korisno, nego uvijek je na usluzi vjere, uvijek znači opominje i ukazuje na Allahu te bareke otala put njegovo pravo. Zatim kaže sabura na svim poteškoćama na koje najđe u tome sve teškoće podnosi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ima jako veliku želju za činjenjem dobrih dijela i badeta, od namaza, posta, zikra i ostalih Pogledaj, to je taj mumin kavi, nije slab, nego je naprotiv jak, snažan, onaj koji sve ovo čini. Uvijek je prvi u svim vrstama i badeta. Najaktivniji, najvredniji u tome, kao i u čuvanju i pridržavanju toga. Znači, ustrajnost je bitna da onaj koji žudi, koji prvi u svemu tome, ustrajan, čuva to. Ne dozvoljava sebi da popusti u tome. I ovo je sve kazao u komentaru navedenog hadisa. Zato Allah te barek kvetala e, kori i prijeti svakom vjerniku slabijeg imana ako da prednost, ako da prednost e, ovim kategorijama koje su spomenute u ajetu nad Allahom te barek vetala, nad njegovim propisima, nad poslanikom sallallahu alihi vseleme i žihadom na njegovom putu. Što je odlika znači slabog vjernika, onaj koji da prednost nečemu drugom, nad Allahom te i vetala, njegovim propisima, to ti je znaka bibi koliko iman tvoj treba popraviti, jer tvoj iman stagnira, opada, više nije znači na onom zavidnom neko nivou.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 Jel, svakom insanu su ove osobe koje se nabraju, ajte najdraže. Kaže, reci ako su vam vaši očevi i vaša, vaši sinovi, i vaša braća i vaše žene. Ima neko bliži od toga? Nema. I vaše familije, idemo malo šire, i vaše familije, i vaši imeta koji ste stekli i vaša trgovina tiđara koju svakodnevno radite, braća oko džamije i sudje svi mi na neki način, za koju se bojimo da neće imati prođe i uspjeha, vaše kuće u kojima boravite, koje su vam drage, ako vam sve navedeno bude draže od Allaha i njegova poslanika i džihada na njegovom putu, su onda se pripremite i spremite za ono što vas očekuje. Prijetnja gospodara svjetova svima onima koji daju znači prednost svim navedenim stvarima nad Allahom Tebare Kevetala, poslanikom, znači poslanikom, kad se kaže Allah njegov poslanik, sve ono što obuhvata šerija, sve što Allah traži od nas, ako se da ovim kategorijama prednost na tome, i posebno ističe od svih ibadeta džihadu, na Allahom Tebare Kevetala putu, onda pričekajte dok Allah ne dođe bi emri, sa svojom prijetnjom kojom prijeti. I na kraju kaže Wallah, Allah koja tala ne upućuje, niti daje uputu narodu koji je fasiqin, koji su grešni. Smatra se znači veliki prijestup ako se ovo znači izostavi, da ti je Allah najpreći, da ti je poslanik najpreći, da je znači njegova vjera najpreća tebi, Habibi. I zato je snažan vjernik koji se ovo zanemari, stavi po strani, a uzmi Allaha poslanika, znači oni koji su mu najpreći i najbitniji u životu. Tek nakon toga, kad to sve gore odradi kako treba od njihovih prava koje znači, imaju kod nas, nakon toga gleda znači svoju porucu i očeve i majke i braću i sestre i familiju i gledaš oko trgovine kako zaraditi, kako živjeti, kako preživjeti, sve to gledaš nakon toga ali najpreći Allah. Zato propisi i ljubav prema Allah i poslaniku su posebne stvari koje se vrednije kod Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon svega toga dolaze ove dunjaličke stvari, redosljed koji treba redati prioritetni onako kako Islam traži i kako nas uči tome. Ali onaj koji krene tom stazom i tim putem svatanja i razumijevanja da mu je gospodar svjetova najpreći poslanik, ta vjera koju treba čvrsto držati, ne smije popuštati, jer svaki znak popuštanja u tome jeste da si slabi, nisi na jaki vjernik. A onaj jači vjernik koji se drži čvrsto toga je bolji kod Allaha i draži lahu od slabijeg vjernika. Treba da zna da taj put nije lahak. Put nije znači da kažeš uzmi ovo, prihvat to bit ćeš uspješan na dunjalu, imat će sve. Ovaj put Habibi je znači, težak i tegoban put, traži ustrajnost i odricanje na njemu. Puno znači, dunjaličkih ljepota i ukrasa, zauzvrat dobivaš nešto što je vječno kod gospodara svjetova. Gospodar svjetova kaže Em hasibtum en tadhurul džennete lemma ja'lemi Allahu allazine džahedu minkum wa ja'leme sabirin. Zar mislite da uđete teh tako, olahku, znači lahko u džennet, a da Allah ne zna one koji se među vama bore, koji su istinski pravi vjernici, trude se na njegovom putu, da ostvare taj džennet i one koji među vama saburaju na tome. Što znači džahedu, koristi se džahedu i sad, onaj sabirin. Oni koji zaista se trude i ulažu maksimalan trud da dostignu tu vječnu kuću, da je zasluže, a u tom trudu i zalaganju na Allahom te tala putu, oni saburaju Habibi, što znači da taj put traži zahtjev od tebe sabor. Znači nije to tek tako rahatluk pota, Poslanik sam sve kada je došao sa ovom davom, pa se pojavio u Meki, pa Hatidža ona prva koja ga je znači, učvrstila, znate kako je, pa ga je odvela kod onog, jel, što je poznavao kršćanstvo plaho dobro, pa mu kaže, gdje mu reci šta je, zdi ga malo smirio, jačaj ga, Kaže šta ti dolazi kako ti dolazi, pa poslanik sa sredem pojašava, znači da mu Melek bi dolazi, da mu je kazao već na prve ajete, kaže upamti, niko nije došao sa tim za čim si ti došao, od prijašnjih poslanika da nije bio jeziječan. da nije znači bio taj koji je vrijeđan, pa kada je poslanik, poslanik šuti, samo sluša što govori, i kada nije bio protjeran iz svoje države, iz svoje domovine, pa kaže poslanik, pogledaj se, kaže da ću biti protjeran će biti znači, pri tome teško palo svega je podnosit će Allah, uz Allah te barek tala pomoć. Ali mu teško pada što će napustiti Meku i znate da je osvrtao se čitao vrijeme kada je napuštao Meku. Jer je Meka nešto posebno bilo u njegovom srcu. I zato je čitao vrijeme boravka u Meki, u Medini, u onim početnim danima, stalo podizao pogled, kažu Allah te barek tala zašto podiže pogled, u stvari želio je da njegova kibla koja je prema Jerusalemu bila u tom vremenu, da se okrene, bude prema Meki. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naredio, znači da se izmjeni pravac kible i okretanja, da bude prema, prava Nakon toga poslanik Selenu, i dolazio Meku često, gledao Meku, znači bilo mu je drago, ali mu je bilo teško što je napustio tu Meku. Ali je bio do zadnjeg trenutka, do zadnjeg, znači ono maksimalno što je moglo da se poziva, da se dozivaju ljudi, da im se predoči Islam, do zadnjeg trenutka je bio. Ali u isto vrijeme šta je podnio poslanik o žrtve Habibi? Koliko sabora na tom putu? Koga je udario u 13, u godina, znači boravkom, koga je udario rukom svojom? Poslanik Ali U svojoj danu. Koga je pljunuo u lice? Koga je podvrijedio svojih, znači, sljedbenika? Kome je ružno riječ kazao oni koji su prihvatili din? Malo se prenosi nešto da je zabilježeno 30 godina boravka u tim teškim situacijama kad se gubi sabor, kad je jako teško, da dođe nekada da opravda svoj postupak sa teškom situacijom. Tri godine izolacije, nemaju šta jesti subhanu. Korijenje, lišće, jedu, šta su, kako se ponašali jedan prema drugima. To su lekcija, bibi, meni, tebi, svima. U tim najtežim situacijama, znači kada treba jako puno sabora, nije to blagostanje, ideš ti, jedem ja, pijem ja, ti ješ ti, uživamo, svi super, žene, djecama, svi blagostanje, samo tako, i opet se ne možemo da podnosimo, opet se jedni druge korimo, jedni druge izvlačimo sablje, oževe, prijetnja, ne možemo se u safu, ne možemo se na ulici, ne možemo se ukući, ne možemo telefon, nigdje se ne možemo. A nikakvih iskušenja nemamo. Pa nikakvi. Pa tri godine izolacije, su, zato što znaš tri godine izolacije, nemaš ništa da jediš. Ništa ti ne ulazi, jahi, ništa. Ostao ti gospodar svjetova tvoja vjera, jedina. I poslanik, da te poselami, da kaže ustraje, budi dobar. Jasrova poroca tamo se kaže ja. Probadaju se, abi Poslanik sam sam prolazi. je Bože, spusti kamenje sa besa, protjeraj, utjeraj, razvali, baci u helač, sve upropasni. Što kaže, sabor, saburajte porodcu Jasirova, zaista je vaše konačno prebivalište džennet. Ojačuje je sa riječima istine, sa ono što im je bilo potrebno u tom trenutku, to je sabur. Sabur. Nije samo znači da sati čovjek, saburaj, saburaj, saburaj, kao, samo neko bude sabur. Mora sva da znači sabur, da je put do dženeta sabur. Nema dženeta bez sabura ovo odricanje, teškoća u kojoj mi živimo, vremena koja prolaze, nisu nikakva vremena sa onim što su proživjeli ashabi. Nisu ni slična. Mi, pogledaj kako dolazimo u džamiju, fino, mašala, znači rahat, spokojstvu. Ostavio si porod, opet u emanetu, jel? Kako tako, znači imaš neku sigurnost. Još ništa nije značeno što je nekada bilo koje A ova vremena se nagovišna će znači, biti teža. Čim ti nisu teška, ne osjećaš Treba se pitati šta je, ko si, šta si, čim se baviš, šta ti je glavna stvar, šta ti je glavni cilj. Da li je zadovoljstvo ljudi, situacije, oni koji te obkružuju, ili je zadovoljstvo Allaha te bare kretala, da li traje zadovoljstvo familije kada odiješ zjaretiš pa se krše naredbe, jel, miješanja, svega, sve ti ono, miran, srce tako fino, znači, upakovano, srijed, naviklo na to, pa ništa ne prepoznaš, šta je dobro, šta je zlo. Zato Allah kaže, ko da prednost tome, nad propisima Allaha i slijeđenja poslanika s.a.v. prijetnja, ko bude kršio. Prijetnja može očekivati u svakom momentu, u svakoj sekundi, trenutku, da ga ne zadesi kaznan gospodara svjetova. Onda se nećemo ubrati zašto se ovo dešava. Ako shvatimo, zaista osnovu vjere, shvatimo znači na čemu je ova vjera zasnovana, šta je cilj u vjeri, tada će nam puno stvari biti inšala, inšala jasnije. Zato poslanik Ali Islatu kaže Islam je počeo na pojedincima, vratit će se na guraba, na pojedince, fetuba ili guraba. I blago se tim pojedincima, znači usamljenicima, oni koji su među velikim brojem svijeta ti koji se drže za vjeru. I doće vrijeme kada će se takvi držati za vjeru kao što je, znači teško se držati, kao što je teško želajući držati u ruci. Teško, znači danas nije Habibi lako držati se propisa vjere. I smijavam se na svakom čošku. Na svakom čošku. Posebno sestre koje su pokrivene, koliko je teško njima. Ali Habibi, ono što te Allah Tebari Kvetala reče, trebaš obavezno si da slijediš, da prihvatiš, da radiš po toj, makar se svi smijavali, makar te svi znači, odbili, odbacili, zar se nisu smijavali sa poslanikom, zar se nisu ismijavali sa sjedbenicima poslanika, zar nisu spatkarili, zar nisu, zar nisu. I na kraju kakav je rezultat? Allah uzreže poslanika, njegovo spominjanje do kijamerskog dana, njegove sjedbenike kao najbolju generaciju koju uvijek spominjemo i učimo dovu za njih radi Allahu anhum da bude Allah zadovoljan svima. Kako je gospodar svjetova uzdigao radi toga što su slijedili poslanika, što su ga ojačali, što su ga osnažili, što su ga branili, štitili i njegov čast, njegov imetak, odnosno vjeru, din, Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. <clears throat> Od e, značenja Allahovog te bareke ta'ala imena, kako smo kazali, El Aziz jeste onaj koji je nepobjediv, koji se ne može porast, ne može se pobijediti, njegove odluke što odrijedi gospodar, sve to će sigurno ispuniti. Znači nema stvorenja koje je u stanju da se o, ispriječi ili da odbija Allahu te barek vetala odredbu koja silazi, koja je određena da se desi. Niko nije u stanju. Pogledajte znači Musa, uh, Musa u kakvom narodu vremenu se pojavio. Faraon, Faraon je znao da će se pojaviti neko, jel da je nagoviješ, neko ko će doći njegovo carstvo srušiti. I moj nagovještaj. I zato je što uradio? Uradio da je naredio svu mušku djecu kogod god rodi, gdje se pojavi muško su subije. A kad se rodio Musa, a.s. Allahova odredba je bila da će odrasti, da će biti vjerovjesnik i na kraju da će uništi carstvo Faraona. Ne samo njegovo carstvo, svu njegovu vojsku. A šta je Faraon radio? Radio je sve što je mogao uraditi, da uzme sve zbabe, da uništi takvog dječaka koji se treba pojaviti. Međutim, gospodar sveta nešto odlučio drugačije i to kako je odlučio, tako će se desiti. I ne samo to, još veći od toga, da je Faraon uzeo Musa kod sebe na dvore, pa ga odgajao, brinuo, znači bio pod njegovim nadzorom. Allah, ga odgoje da ga sruši. A vamo sve učinio da, da ne dođe taj dječak. Pogledajte Allahove Tebare Kvetala odredbe, kolika je to mudro za čovjek promisli, razmisli i shvati ovo što se dešava protiv muslimana i islama, habibi, te spletkarije koje radi, e, i dan i noć, Allah ono što odredi, to će biti. Zar nije ovaj veće spletke radi nego i danas što radi? Sve je angažovao, sve da se ukine svaki dječak koji se rodi, a uzeo sebi u kuću, doveo dijete koje će ga srušiti. Ne znajući, nije svjestan bio toga. I na kraju gospodar Svetova, kada je Musa primio Risalu, kada se desilo to što se desilo, uništava i faraona i njegovu vojsku i sve njegove, sve njegove sljedbenike. Drugi primjer jeste Jusuf a.s. Najbolje su priče kuranske priče, kazivanja koja gospodara svetova priča, E, za Jusuf, ali njegova braća, koliko su mu bila zavidna, šta su radili, kakva je odluka bila da ga baci, da ga ubiju, da ga ostrane daleko od oca. Na kraju gospodar sveta nije tako odlučio, odluka gospodara nije bila takva, iako su uzeli sve zbabe, sve uzroke da to se desi što su oni naumili. Ali gospodar svjetova drugačiju odluku donio. Jusuf Alizam je spašen iz bunara, odveden, zatim gospodar svjetova ga je učinio da prođe to djetinstvo, da odraste, zatim da stasa u mladića, nakon toga poslanstvo i ne samo to, namjesnik misra Egipta. Allahu ekber. I dolazi u porizni sva njegova braća i traže halala i oprosta od njega. Zatim Isa alaih salatu wasalam, zar nisu jevreji sve učinili da ga ubiju, da ga razapnu i na kraju imaju jekin ubjeđenje njihovo kako jesu, da su ga razapnili, da se gubili. A gospodar kaže, barrafahu Allahu ilaihi, a Allah ga je uzdigao sebi i završao kana Allahu azizan Hakima, a Allah je silni, snažni, jaki i hakim mudri zbog čega je to tako se desilo. Njegova odluka, hakim, u svojim odredbama, svojim odlukama mudar gdje ne može niko znači biti sličan gospodaru, gospodaru svjetova. Muhammed Ali salatu vasalam, naš poslanik, Šta su mu radili mušici, malo prije smo spominjali. Sve živo su učinili kad su donijeli konačnu odluku da ga ubiju, da ga protiraju, jel? Sve su radili da to urade. Pa su na kraju donijeli dogovor sva plemena da učestvuju, najhrabriji, najsnažniji momci dođu do okole kuću i skupa svi da ga ubiju. Oni su imali nijet. Uradili su sve što su mogli da urade. A Allah te bareke vetala izvodi poslanika mirnog, spokojnog, izlazi između njih. Između njih prolaze, oni ga ne primjećuju. Spašava ga od njih. Borili se protiv njegove davi. da spriječe tu davu, da procvat doživi, da što više ljudi uđe. Sve su radu da to spriječe. Danas isto ovi radi. Međutim, Allahov odluka je drugačija bila, to je da se Islam proširi. Da Islam uđe u svaku kuću i to je nagovešta poslanika, sam da će ući u svaku kuću Islam, da će svi čuti o Islamu. I pogledajte danas, posle svi ovi hajki, svega ovoga što se dešava protiv srbenika Islama i muslimana, znači same vjere Islama, šta je prouzrokovalo? Napali su nekoliko država, srušili su nekoliko vlada, uništili su toliko što su uništili. S druge strane, koliko ljudi primilo din, koliko ljudi saznalo za vjeru, koliko je ljudi se vratilo vjeri, koliko je ljudi koji nikad Kur'an nisu uzeli čitati, uzeli su Kur'an da čitaju pokušavaju da pričaju o poslaniku sallahu alihi wasallam onako kako ne dolikuje, da ga vrijeđaju sa svih strana. Posla, Allah te kvitala još više uzriže poslanika, još više. Pogledaj samo koliko je islamskih kanala otvoreno nakon toga, gdje šehovi svakodnevno 24 sata drže predavanje o poslaniku Muhammedu alihi sallatu gdje mnoštvo svijeta prihvaća poslanika kao poslanika, svjedoči njegovu risalu, poslanstvo, vraćaju se dinu, vjeri. Pa zar mi nismo svjedoci u Bosni? U Bosni koliko su nas strali, koliko su nas ubijali, koliko su nas klali, šta su nam sve uradili, međutim, mala te bare kvetala, oni su htjeli da nas dokreće, da nas progone svoj prostor, međutim, desilo se što nikad nisu ni zamislili da će se desiti, a to da je ovaj ovakav procvat se desio među omladinom. je prepune, više nisu brać, znači dede i nane koje nose din, sada nose i unuci i praunuci din. Vraćaju se svi. Zamislite kad se vratila omladna tolika, pa ta omladina imat će žene, imat će djecu, pokoljenja koja će nakon toga šta? Sad ima koliko hiljada, koliko će biti za deset, za deset godina, koliko će biti hiljada. Sjedbenika Islama. Ti si primio, ti ćeš nastojati svom silom, svim svojim raspoloženim sredstvima da to preneseš na svoje dijete, na svog unuka. Više ćeš inšala biti ustrajan u tome nego što su bili naši, naše djede i naše nane ustrajan u tome. Volim da je nagrada za sam njihov trud, a mi trebamo još više, još više da i da ova vjera opstane. Oni znači nešto žele, ali Allah radi ono što on subhanahu wa ta'ala hoće. Tako da nema, niti je postoji osoba, stvorenje, da se može suprostaviti Allahom i tabareke wa ta'ala odredbama. I vidimo da svi oni koji traže izuzeti snagu i ponos, ne trebaju tražiti osim kod Allaha te bareke wa ta'ala, kako smo kazali, dojon El Aziz, kod njega je snaga, kod njega je ponos, daje vas kome hoće, oduzima je od koga hoće, nekoga uzvisuje, nekoga unizuje, što je danas dokaz ovih revolucija. Koliko su se osjećali ti vladari snažni, jaki i moćni da posjeduju vlast, međutim u toku noći ta vlast je nestala. Turijska vlast smatrala se tako znači velikom i žestokom i snažom da je pobjegao ne znam gdje sada. Jel? Allah te barek tada iščupao tu vlast u toku noći. Zatim Egipatski, evo ovaj još uvijek vodi znači rat protiv svog sopstvenog stanovništva. Zatim sad ponovne znači demonstracije u Jemenu, za Sirija, sve ovo što se dešava, pogledaj te vlasti, takve kakve jesu, ne pričamo jesu u redu, nisu u redu, ali Allah te barek tada tu snagu, tu silu koju misliš da si snažan, jako, oduzima kad hoće a u isto vrijeme daje kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Znači oni su otišli, neko će doći, neko će opet Allah dati tu snagu. Ta vlast i snaga dolazi sama od sebe, nego opet Allah daje nekome ili da bude iskušenje podanicima i onim koji ih slijede, ili da se zanesu, ili da budu pravedni, pravični, pa da zasluže glad sudnjega dana. A svaki onaj koji traži snagu, moć, nema snage i moći osim od Allah, te barek i kod njega jedina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Men kana yuridu l'izzata izzata felillahi l-izzat Ko bude tražio snagu, jačinu, ponos, zaista je ta snaga i ponos jedino kod Allaha sva. Džemija nema, znači nešto izostaje toga, sva apsolutna snaga i moć su kod Allaha. Zato Habiba koje tražiš, traži od Allaha. Nemoj tražiti od onoga koji nema, ko niti koji ne posjeduje tu. I danas je nažalost takva situacija da mnogi naši predstavnici ili koji nas predstavljaju ili džemati, odbori, oni veliki, traže na suprotnoj strani, traže tamo gdje to nema. Nema, evo danas ovo što se dešava u Libiji, traže pomoć od koga? Od onih koji ne posjeduju snagu od njih traže sad pa se na njih oslanja, pa njih dižu da opet uništavaju bio i muslimane. Jel? Allah te barek tala za takve kaže pa i kori Elazina je tahizun al kafirine eulija min dunil mu'minin. Oni koji budu uzimali prijatelje, nevjernike, mimo, mimo vjernika mimo vjernika, kaže Allah subhanahu ta'ala, jebtaguna indahum izza. Zar oni traže snagu kod njih, kod takvi, fa inna izzata lillahi džemija. A sva snaga pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoj, prije svega Allah subhanahu wa ta'ala ime El Aziz, koje smo preveli u prirodu značenja, što je kraće moguće prevesti, kazali smo da je silni. Mada je znači ime daleko opširnije, obsežnije i sveobuhvatnije od, ovog, od samog ovog prijevoda gdje kažemo el silni. Allah subhanahu wa ta'ala pored toga što je znači tako moćan, snažan, velik, opisuje se pored ovog imena El Aziz spominje drugo jedno ime, a to je El er Rahim. A kazali smo kada dođu dva imena, na završetku e, nekog od ajeta da je to savršenstvo nad savršenstvom. A posebno kada su suprotnog značenja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ I zaista je tvoj gospodar El Aziz silni i samilosni. Allahu Akbar. Danas, da li možete vladara opisati ovakvim svojstvima. Znači da je ja moćan u svojoj vlasti, a u isto vrijeme da je samilostan prema podanicima. Teško da možemo naći nekog od vladara da bi ga opisali ovim svojstvima u značenju ono koliko se može opiti sa tim svojstvima. Ali gospodar Subhanahu wa ta'ala i pored svoje sile i moći i snage, on je ujedno, znači i samilostan prema, prema svojim robovima i svojim stvorenjima. Zatim, e, naredna spoznaja ili plus spoznaje Allahovog subhanahu wa imena jeste da je uzrok ponosa i snage ovog izzeta za kojeg mi znači težimo i žudimo i svaki od nas bi htio da bude snažan jak, a u prvom dijelu predavanja smo pokazivali da je Allahu draži i bolji vjernik koji Jači od slabijeg, a u obodvojici je hajr. Znači nije sad da jedan definitivno daleko bolji, drugi znači da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne, gleda, ne želi, niti će ga njegov trud, ne. Nego znači da mu je draži i bolji zbog njegovog imana i jačine imana kojeg posjeduje kod sebe. I to su pojasnili onako kako je to Imam Nevevi kazao u pojašnjenju toga pisa. Ovdje u ovom znači e, dijelu shvatanja i razumijevanja Allahovog te je tala imena u prenesenom značenju, odnosno plod spoznaje tog imena i hadis poslanika sallallahu alihi vseleme koji je vjerodostan, a kaže sadaka nije umanjila i metak. Pa nastavlja poslanik sallallahu alihi vseleme pa kaže Allah će povećati svom robu snagu sve dok on bude opraštao. Ovaj izzet snagu koju mi želimo da imamo pri sebi, poslanik sallahu alihi vseleme, znači spoznaje, plodova spoznaje El Aziz imena jeste da onaj koji želi da bude okićen sa snagom, osobinom znači snage, jeste da bude taj koji će oprašati drugima, jer neće prestati oprašati, kako kaže poslanik sallahu alihi vseleme, suprotno Allah te bareke će ga počasti sa snagom, sa izuzetom, sve dok drugi, drugima bude uplašen. Posebno, znači ovdje se misli braći, braći muslimanima. Zatim kaže, niko se neće radi Allaha poniziti, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala time ne uzdigne i ne podigne. Da mu ne podigne deređe, da mu podigne mjesto kod njega, znači kod Allaha te bareke wa ta'ala. Zato, dragi brate, kada pogledaš koliki je, znači, tvoj oprost prema drugima, ili taj postupak koji si ti oprostio i prešao, zaboravio, radi Allah teba, ne? Znači od svog šefa, interesa, da te neko pohvali kako si ti dobar, jel? Nego isključivo mora biti radi Allaha. I da se poniziš nekada radi Allaha, Allah će ti podići tvoj kadr, tvoju vrijednost, tvoj značaj i kod ljudi, a i kod gospodara svjetova. Koliko danas smo puta, znači mogućnosti, da uzvratimo istom mjerom. Nekada gospodar Svetova dozvoljava tebi, kad ti je nepravda učin, da učiniš isto, da uzvratiš, da pričaš glasno i jasno ko ti je nepravdu učinio. Ali ako sakriješ, prikriješ, oprostiš, zaboraviš, to Allahu draže nego da pričaš. Mada znači nema grija da pričaš o tome. Ali mi govorimo znači o ovim plemenitim osobinama koje krase znači jednog insana, jednog vjernika, Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako da vidimo da čovjek neće prestati oprašati, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće povećavati njegovu snagu i njegovu moć. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala el-aziz, silni, koji posjeduje apsolutnu znači, snagu, je taj koji daruje tu snagu kome on subhanahu wa ta'ala hoće na dunjalku. E, I zato smo svjedoci i kuranskih kazivanja, a isto tako sire poslanika sallallahu alihi veseleme, koliko su znači ashabi koji su bili malobrojni, puta pobjedu daleko veću skupinu od njihove skupine. Pa gospodar svjetova pojašnjava pa kaže min fijetin kaliletin galebet fijetan kathiretan bi iznila. Koliko je puta samo malobrojna skupina pobjedila mnogobrojnu skupinu. A ne znači što su oni mogli, što su bilo mogućnosti, nego bi iznila Allahovom voljom, Allahovom snagom, Allahovom odlukom, ne što smo mi snažni, što smo moćni, što možemo, ni, u kom slučaju. Nego sve se to propisuje i vraća gospodaru svjetova, da je on taj koji pobjeđuje i daje pobjedu, pobjedu kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Zatim gospodar svjetova je nazvao svoju plemenitu knjigu El Aziz, znači Aziz, Šta znači? Moćna. Danas mnogo puta spominjemo riječ moćno, ovo moćno. I čujemo i od džahila, a i mi smo nekada iskušani, da isto tako izgovaramo te krupnije i velike riječi. Međutim, gospodar svjetova kada hoće da ukaže da je nešto zaista moćno, veliko i snažno, onda on to ukazuje i zna i sigurno da je to moćno i snažno. Onaj koji hoće snagu, neka se pridržava te knjige koja je moć, koja je izvor moći, koja daje drugima, drugima moć u onom, znači, odmjeru koliko se bude čovjek pridržavao te Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna lazine keferu bi zikri lemma džaehum wa innehu le aziz. I oni koji su uznevjerovali i nisu priznali, nisu prihvatili knjigu kada im je došla, pa gospodar svjetova pojaša pa kaže ali ta knjiga je kakva? Zaista je to moćna knjiga, snažna knjiga. Allahu i sad ti dolazi ta knjiga, dolazi ti Kur'an od gospodara svjetova, ti odbijaš. Ne želiš snagu, ne želiš izzet, ponos na dunjalku i na ahiretu, nego poput znači oni koji su živjeli za vrijeme poslanika sallallahu i wasallam, pa nisu htjeli prihvatiti tu moćnu i veliku knjigu. Zatim gospodar svjetova nasilja pa kaže, opisujući tu moćnu knjigu, veliku knjigu, pa kaže, la je tih ili batilu min bejni Nije ni kom slučaju ne može laž prići toj knjizi. Ni sa bilo koje strane da pokuša doći. Nikada ne može doći, niti se laž pomiješati sa tom istinom. Zatim kaže Vala min halfi, ni ispred ni iza, ni sa bilo koje druge strane. Tanzilu min hakimin hamid, jer je ona objava od koga? Od mudrog i hvale dostojnog. Od hakima i hamid. Gospoda Svetla se opisuje sa ta dva velika imena. Ne može, zato što gospodar Svetova čuva i nikada nije se desilo da je ona bila iskrivljena, niti postoji mogućnost da se iskrive ajeti i značenja tih ajeta. Koliko god pokušavali ljudi koji ne vjeruju i ne žele da vjeruju i oni koji se bore protiv islama i sjedbenika islama, nikada neće biti u stanju da izvini. I kazali smo u prijašnjim predavanjima da gospodar Svetova izaziva sve oni koji imaju šek i najmanji u ovu knjigu, da dođu sa sličnom ili da dođu sa sličnim ajetima ovoj knjizi. Izazovi do sudnjega dana i nikada, koliko god ljudi znači, oskočili u svom znanju i smatrali se velikim, nikada neće biti u stanju da nešto slično sačini. Razi, rahimahullah, je kazao, kaže, snaga pojedinca je isključivo u omjeru njegovog imana. Znači, ovo, ovim završavamo. isključivo znači u omjeru njegovog imana. Koliko bude imanski jak, toliko će biti snažan. Kako? Zato što gospodar Svetova kaže u ajetu وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Istinska snaga pripada gospodaru, Allahu, poslaniku i vjernicima. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ali nevjernici, odnosno monafici, ne žele da to shvate, niti mogu to shvatiti. Što znači, ovdje gospoda Svetova kaže, istinska snaga pripada kome? Allahu, poslaniku i vjernicima. Ovo mu'minun, kako je došlo mu'mini, to su mu'mini potpunog imana. Što budeš potpunijeg imana, možeš biti musliman, obavljati osnovne stvari, obaveze kojima te gospodar Svetova duži, ali nisu svi ljudi isti, nisu svi vjernici isti. Onaj ko se više pridržava vjere i propisa, on je veći mu'min, potpunijeg imana od onoga koji ostaje samo na farzovima. I takav je snažni i jači i takvog će gospodar sveta više pomoći nego onoga koji kaska i zaostaje, ne, ne se uopšte u činjenju dobročinstva i dobrih dijela. Tako da ćemo sa ovim završiti Allahu te kvetala ime Al-Aziz i značenje tog imena. Molim vas, subhanahu to da nam podari da se koristimo od onoga što smo čuli, da nas ojača snagom imana u istrajnosti na njegovom tvare Kvetala putu isto tako na ovim prostorom da se ojača, osnaži, da opstanemo i da se ova vjera što više proširi i da uđe u srca svi oni koji nisu na uput.